Уште еднаш Божи благослов и поздрав и од мене до сите вас. Сегавате минатата сабота, сега барем би да се сегавате, беше минатата сабота, не беше минатиот месец. Збегувавме за тоа вино вавилонско, за гадостите на Вавилон, за лажните науки, Значи, за виното со кое што е опиено целиот свет и дури во Ремија читавме стих, луѓето, народите избезумија. А од вино и од алкохол само таква може да биде последица. Денеска ќе видиме и видовме тогаш дека таа блудница, тој Вавилон е всушност отпаднатата црква, еден отпаднат систем, верски да кажам, но денеска ќе видиме токму за блудот ке зборуваме на Вавилон. Во што се состои? И тоа најнапред, највеќе преку примерот Христов и неговите маки и страдања при неговото апсење и судење, стени кои што се повторувале често пати низ историјата и со сигурност повторно ќе ги гледаме. Во некој од нив можеме ние како главните јунаци да кажеме. Да се подсетиме, Откровение 17 глава, први и втори стих. 17 глава Откровение, први и втори стих. И дојде еден од седумте ангели, кои ги имаа седумте чаши, проговори со мене и рече, дојди да ти ја покажам пресудата на големата блудница која седи на многу води. Значи, која што има широко влијание во целиот свет, многу те води, се народите, јазиците. Со која блудствуваа земните цареви, а жителите на земјата се напија од виното на езиното блудствување. Оваа блудница блудствува со земните цареви, со политичките лидери, председатели. Значи, кокетира со политиката, со политичарите. Дори не е тоа темата за денеска, меѓутоа подолу читаме дека таа жена го јава црвениот змеф. овде. Двер, сушност. Меѓутоа, за тоа понатаму во некој од наредните предавања. Да прочитаме 18-та глава, исто имаме три стиха од први до трети. Пото видов друг ангел како слегува од небото кој имаше голема власт И земјата се осветли од неговата слава и извика со силен глас велејки падна, падна големиот Вавилон и стана демонско живеалиште за солништа на сите нечисти духови и за солништа на сите нечисти гадни птици. Зашто сите народи пие од виното на незиното распалено блудство и земните цареви блудствуваа со неа и земните трговци се збогати од незината претерана раскош, повторно овој израз. Блудствувањето на оваа отпадната црква со земните и владетели. Токму затоа ќе зборуваме денеска. Библијата познава две, два типа на власти или царства. Самиот Христос ги препознава. Еве да отвориме во Матеј 22 глава. Овие стикови често ги читаме и како стикови за дар, Матеј 22 глава од 15 стих Тогаш фарисеите отидува и се договорија како да го фатат на збор и му ги испратија своите ученици заедно со иродопците, за да му речат учителе, знаеме дека си вистински и дека со вистина ги учиш луѓето на Божиот пат и не ти е грижа од никого, зашто не гледаш на лицето на луѓето. И така речени, што мислиш ти, дали е дозволено да му се дава данок на царот или не? Го искушуваат Исуса, а тој вели, разбирајќи го лукаството, во 19 стих, вели, «Зошто ми искушувате лицемери? Покажете ми даношна монета». Ти има донесоа денари, им рече, чиј е овој лик на надпис, и надписот на монетата? Му рекоа на царот. Тогаш им рече, подајте му го на царот, царевото, а Божето на Бога. Овде се гледа дека Исус препознава два вида на власт, или царства. Духовно царство, но и земско, цивилно цивилна власт, Цезарот во случајот. Што ние и должиме на државата, еве во која што живееме, цивилни власти ја управуваат, а што му должиме на Бога? Знаеме дека законот е запишан на две плочи. И зошто на две плочи? Исус го сумира тоа во 22 глава од Матис, значи тука сме, да, од 34 до 40, значи малку подолу, кога фарисеите чуја дека ги замолкна седокеите се собра заедно еден од нив законник го праша искушувајќи го. Учителе, која е големата заповед во законот? А тој му рече, люби го Господа, твојот Бог, со сето своје срце, со сета своја душа и со сета твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и оваа. Значи, во онаа прва е сумирана, се сумирани заповедите од првата плоча, првите четири. А втората е како и ова, люби го твојот ближен како себе си. На тие две заповеди виси сиот закон и пророци. Во ова пак заповед се сумирени оние шест заповеди од втората плоча. Две плочи се, затоа што у првата плоча заповедите запишени таму го регулираат оној вертикален, значи однос наш со Господа, меѓу нас и Бога. На втората плоча ги имаме оние закони, шест закони, заповеди, кои што го регулираат нашиот меѓучовечки однос. И тука државата има свој удел и може да се меша, односно таа и со своји Значи служби го регулира редот, значи државата, државните служби, полицијата може да ја уапси доколку крадете убиете и така натаму и ќе, ќе добиете заслужна казна за тоа. Меѓутоа, државата не смее и не е дадено да се меша во првата плоча од законот. Тука често пати настанувал проблемот, посебно во средниот век. И сега во наше време ќе биде повторено искуството на Исус како што нагласи. Затоа е добро да се разгледа ништо поменал Исус и да видиме како и каде и како сушто сблудничал тогашниот Божи народ, кој што му пресудил на Исуса, на Божиот син, и како блудничала понатаму така наречената христијанска црква низ вековите, накратко ќе се здржиме, а такво нешто очекуваме и наскоро да се случи. Моментално живееме во едно примирје, така можеме да кажеме. Знаете, обично Исус, гледаме низ Евангелијата, бил осудуван заради наводни престапи што се поврзани со првата плоча од законот. И када него напаѓаат Исуса, дека не знам украл нешто, дека не знам убил некој и така натаму. Туку се е поврзано со првата плоча. Се секават, има повеќе стикови. Како ти човек се правиш Бог. Само Господ може да прости гревови. тоа се некои делови од Евангелијата Еве во Јован, веќе ја поминавме таа пета глава да прочитаме стикови како пример. Пета глава Јован, од 16 стих. Затоа јудеците го гонија Исуса и сакаа да го убијат, дека тоа го направи во сабот. Исцелувајќи го, нели, онај фатениот во Витезда, во бањата Витезда. А Исус им одговори, мојот татко работи постојано и јас работам. Значи, зашто го обвинуват овде? Затоа што работи во сабота. Саботот се наоѓа на првата плоча од законот. Затоа јудеците го бара уште повеќе да губиат не само дека ја нарушуваше саботата, туку дека и Бога го нарекуваше свој татко изедначувајки се со Бога. Ти се правиш Бог. Повторно, напад поради наводно кршење на заповед од првата плоча на законот. Да се присетиме како го кушал гјаволот. Ова е интересно, не само гјаволот. Со оваа мисла биле обседнати мислам, цели, целиот израелски народ, тогашен, па дори неговите ученици. Како го куша гјаволот Бога, о, Исуса, во едно од своите искушенија? Да отвориме во четвртата глава Матеј. Што му нуди таму во... Тоа беше, мислам, третото искушение. Да. Дјаволот пак го, пак го одведе на многу висока горе и му покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече, Само поклони ми се на мене, секи ти дадам. Какви царства му нуди? Што му нуди гјаволот на Исуса? Со што го куша? Да тој стане светски цар, да, да, да, да ја добие значи, таа световна власт, цивилна власт, тоа Исус не дошол за тоа. Исус дошол да го воспостави своето царство, меѓутоа неговото царство, за разлика од земното, е друго, од друга природа. Тоа е духовно царство. Еве случај во Јован 6 глава. Но да се подсетиме повторно на она што го проручувавме веројатно некаде лани. Јован 6 глава. 15 стих. Веднаш после бурата, кога си 15 стих реков, да, Исус, што мразва дека сакаат да дојдат и да го одвлечат насила, за да го направат цар, се повлече сосем сам на гора. Ма израелците им требало баш таков цар. Каков цар? Цар кој што ќе за зацари, среде Израел ќе ги истера римјаните, значи световна, световно царство, световна власт. Сакале да го постават како световен владетел. Лука 9 глава. 53 до 56. Ова е случајот кога самарјаните не го примиле, зато што вели овде ликот му беше свртен, листот му беше свртено на Иерусалим. И Јаков и Јован предлага, предлагаат, е 54 стих, кога го видал тоа учениците, Јаков и Јован рекла, Господи, сакаш ли да заповедаме да слезе оган од небото и да ги истреби како што направи тоа Илија? А Исус им вели, вие не знаете со каков дух сте, моето царство, во спустувањето на моето царство, не познава сила, не познава насилни методи, како што тоа го прават земски царства. Моето царство е сосема поинакво. Какво е во Лука 17 глава, овде е подобре ревидирани од превод, мегуто е веќе прочитам и од овој, Лука 17 глава 20 и 21 стих вели, а кога фарисеите го прашаа кога ќе дојде Божието царство, Тој му одговори рече, Божето царство не доаѓа така, за да може да се види, ниту ке се рече, еве го тука или онаму, зашто ете, Божето царство е во вашата средина, односно, превидираниот превод вели, Божето царство е внатре во вас. Таму сака да го воспостави Исус Божето царство. И сега, токму преку начинот и самото судење а, Христово, всушност, ќе го видиме, ќе го видиме тоа блудничење на една отпадната црква. Во случајот на Израел, на еврејска, евреите, кои што како нација биле, се секјавате, спомнавме, избрани од Господа, како Божи народ, меѓутоа, токму ќе го видиме нивниот пат, мислам, тие веќе биле добро паднати, меѓутоа токму ќе го видиме нивното блудничење со земските власти, со цивилните власти во судењето на Христа, 26 глава Матеј. И ќе читаме од 50 стих. Ова е најнапред случајот кога при самото апсење, значи од 50 стиха Исус му рече, пријателе, зошто дојде? Ова се зборови упатени до Јуда кога Јуда ќе го предаде, тогаш пристапија, положија раце на Исуса и го фатија. Значи, негото апсиње. И ете, еден од оние кои беа со Исуса, знаеме дека тоа беше Петар, извади нош и го удри слугата на просвещеникот и му го оцече угот. Знаеме другите евангелија дека станува збор за Малх. Еднаш имавме и тема за овој случај. И Исус не вели, вадете сите ножевите и бранете ме. Напротив, Исус вели, врати го твојот нож на неговото место, зашто сите кои се факјат за нож, од нож ке загинат. Јас не дојдов да покорувам земски цареви, да воспоставувам земско царство. Моето царство имам поинаква природа. И еве сега, значи, ги гледаме оние мигови од 57 стих, кога црквата, тогашната црква, свештениците, го судат Христ, Божиот син. А оние кои го фатија Исуса, 57 стих од истата глава, го одведоа при првосвещеникот Кајафа, каде беа собрани книжниците и старешините. Овде стану збор, јасно е, се гледа верски суд, овој црковен суд. Исуса го носат пред првосвещеникот Кајафа најнапред. Тука се сите собрани, книжници, старешини. Читаме 59 стих. А главните свештеници, целиот Синедрион, бараа лажно сведоштво против Исуса, за да го убијат и не најдоа. Иако дојдоа многу лажни сведоци, најпосле дојдоа двајце, рекоа овој рече, можам да го разворнам Божиот храм и да го содзидам за три дни, она што беше спомнато за време на пуката. И читаме понатаму, тогаш просвещеникот стане и му рече, ништо ли не одговараш, што сведочат овие против тебе? а Исус молчеше. Простешеникот ми рече, те заколмувам во живеот Бог да ни кажеш дек, дали си ти Христос Божиот син? Исус му, и му кажа, ти рече, но јас ви велам, од сега ќе огледате човечкиот син како седи одесно на силата како доаѓа на небесните облаци. Тогаш првосвещеникот ја раскина својата облека и рече, го хули Бога, зошто ни се потребни уште сведоци? Ете, сега ја чувте хулата, што мислите? И тие донесуваат смртна пресуда. Кој ти е? Црквата. Ова е верски суд. Црквата го осудува, Исуса донесува смртна пресуда, ти одговорили и рекоа, заслужува смрт. Но, во тогашната ситуација, тие не можеле ни да ја извршат екзекуцијата, им било потребно што? Одобрување сега од цивилните власти. Државната власт. И го носат кај пилата. И сега читаме во 27 глава, први и втори стих. А кога се раздени сите свештенички главатари и народните старешини се советуваа против Исуса за да го убијат и го врзаа, го одведоа и му го предадоа на управителот Понти Пилат. Значи црквата, црковните власти веќе го осудуваат, ја носат смртната пресуда и сега бараат одобрување го носат пред цивилната власт пред Понтиј Пилот, управителот на таа област, тогашен. И еве сега ќе видиме Свртиме во Јован 18 глава, значи Јован 18 глава, овие се глави кои што допрва ќе ги проучуваме темелно. Јован 18 глава, сега ќе го видиме блудот на тогашната црква. Јован 18 глава од 29 стих. Пилат излезе пред нив и рече, какво обвинение поднесувате против човеков? Во одговор му рекоа, Ако овој не беше злодец, немаше да ти го предадеме. А Пилат им рече, земете го и судете му според вашиот закон. Тој нема прекршано ништо да, за да би одговарал пред цивилните власти. А вие, пошто станува збор, значи на Пилат му станало јасно за што станува збор. Вели, еве судите го според вашиот закон. Ние не одговараме за... Пазете, Пилат ја сваќа таа поделеност, односно ги сваќа тие две царства, две власти, ја сваќа таа поделеност меѓу црквата и државата, ако така сакате. Е, може да се изразиме. Меѓутоа, црквата кокетира со властите. Црквата е таа која што сака да го осуди Божиот син во случајот. Значи, ако овој 31 стик да повториме Пилат им вели земете го и судите му според вашиот закон. Јудејците му рекоа нам не е дозволено да убиеме некого. Затоа бараат потврда од црквата, од цивилната власт. Ова што е? Ова е блудот црквата се користи со државните власти за да спроведе некоја своја одлука, за да спроведе некој, некоја своја осуда во случајов пресуда. Што беше Вавилон блудница? Зошто? Зато што блудничеше со земските цареви. Видите до, ка, до кое дереже дошла тогашната Божја црква. Блудничи со земските цареви, со земскиот управител Понтий Пилат во осудата над Божиот Син. Тоа е слика која што се повторувала, поготово низ средниот век, многу често, и ќе се повторува. Наскоро повторно ќе биде исто. Црквата ја донесува смртната пресуда, запамте ми, и само бара потврда од цивилните власти за да го екзекутира праведниот Исус во случајот. И дури се служат овде и со лажни обвинувања. Спомнав дека обично Исуса го осудувале за кршење на првата плоча од законот, меѓуто се секјавате тие двајца сведоци што кажале меѓу другот. Дека и овој го учи народот да не дава данок на Цезарот. Па како кога читавме текст, Исус рекол на царот царевото, на Бога Божието. Меѓутоа тие ова го прават зошто? Со која причина? Па за да ги подбуцнат цивилните власти, за да ги добијат на своја страна, за да си ја завршат работата. Истите сцени се случували и се случуваат. Тоа е блудот на Вавилон. <laughs> Јован 18 глава. Продолжуваме понатаму да видиме што се случува во овие сцени овде на судење, 18 глава Јован, 36 стих. Вели Исус, моето царство не е од светов, му вели на пилата. Ако моето царство, не е, од, ако моето царство беше од овој свет, моите војни би се бореле да не им бидам предаден на јудејците. Но моето царство не е од тука. Пилот на тоа му рече, сепак си цар. Исус му одговори, ти велиш дека сум цар, и јас се родив токму за таа причина, меѓутоа не за причина да дојдеме да те бутнам тебе од власт, да ви истерам вас, римјаните, туку зашто? За да го воспостави своето царство, кое што царство е од сосема поинаква природа, за да сведочам за вистината. Секој кој од вистината го слуша мојот глас. Билат го прашува што е вистината. И што му рекол тоа, излегува пред јудејците и вели, јас не наоѓам никаква вина во овој човек. Со други зборови, јас, според нашиот закон, не можам да му судам. Не е виновен за ништо. Носете и вие судете го според вашиот закон. <clears throat> Пилат уште еднаш овде гледам дека ја разбира суштината на оно што Исус го зборува. Сваќа дека Исус не е дојден тука за да го бутне од власт, 19 глава, Јован. Читаме од четврти стих. Потоа Пилот излезе пак и им рече Еве го изведувам пред вас, за да знаете дека не наоѓам никаква вина во него. <clears throat> А Исус излезе надвор, носејки трнов венец и облека, и Пилот му рече, еве го човекот. Но кога просвечниците и нимите службеници го видува, извика, велики: растни, растни. А Пилот што им вели? Земете го, вие раснете го, зашто јас не наоѓам вина во него. Пред државата е чист. Јудејците му одговорија, ние имаме закони според законот кој тре, тој треба да умре, зашто сам се прави, се направи Божи син. Ама Пилот вели со други збори, јас немам ништо со тоа. Вие судите според вашиот закон. Вашата власт црковна нека му суди. Десетиот и единадесетиот стих, затоа Пилот му рече, мене ли не му зборуваш кој му се обрека на Исуса? А, само чисто за да видиме колкава е таа Божија власт. Колкав е Бог. И не знаеш ли дека имам власт да те раснам и дека имам власт да те ослободам, му вели Пилот на Исус. Што му вели Исус? Ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти беше дадено од озгора. Значи, кој ги воспоставува и цивилните власти, државните власти? Повторно Бог. Ти често пати служат, ќе читаме подосна римјаните, за да ја видиме цела оваа поврзаност, токму за исполнување на Божјата воля. И преку нив Господ се служи. На пилот се му е јасно тоа зашто сепак, сепак подклекнал во целата ова ситуација? Намерно искокнав тие стикови, 8 стик од 19 поглавје. А кога пилот ги слушна, кога вела, велеа <clears throat> дека тој се прави Божи син, според нашиот закон заслужува смрт, вели стикот 8 се уплаши. О па што се уплаши Пилат? Па нели тој имаше земска власт? Што му велат подолу во 12 стих? А, со стихот вели, отогаш Пилат настојуваше да го ослободи, но јудејците викаа велејки. Пилат со судни маки се трудил да го ослободи, затоа што не гледа никаква вина. Што имам јас со тоа што он се прави, а, се замислило дека е Божи син, може би се прави дека е Бог и така натаму. Јас немам ништо со тоа. Тој е чист. Но, тие му велат, јудејците викаат, ако го ослободиш овој, не си му пријател на Цезарот, ки си имаш проблем со Цезарот. А Цезарот е над него. Пилат се плаши да не ја изгуби својата позиција, своето место. И затоа, знаеме во една прилика во Евангелијата стои дека ќе си ги измие рацете, демек тој е чист и ќе им го предаде да го распнат. Подклекнал на притисокот на желбата на народот. Мате 27.20 Мате 27.20 Но правосвечниците и старшините го наговорија народот да го измоли Варава, а Исуса да го погуби. Кои се лошите, кои се злите овде во цела оваа ситуација? Тоа е отпаднатата Божја црква. Не, не е Божја, не може така да се нарече, отпаднатата црква. Евреите. Го наговорија. Тие тоа толку многу го посакуваа. 13 стих се враќаме во 19 поглаве Јован, да го дочитаме с целото ова случување и повторно да го видиме блудот на ова отпадната црква со цивилните власти, со државните власти. 13 стих од 19 поглаве Јован. Штом пилот ги чу тие зборови, го изведе Исуса надвор и седна на судниот, судскиот стол на местото што се вика Плочник, а на еврейски Гавата. А беше ден на подготовка за Пасха. Околу шестиот час им рече на јудејците, Еве го вашиот цар. Отие вика, земи, земи, распни го. Пилат им рече, да го распам ли вашиот цар? Просвечниците одговорија, ние немаме друг цар освен Цезарот. Ова е блудот. Ние немаме друг цар освен Цезарот. И тогаш им го предаде за да биде распнат и го зедоа Исуса. Неверојатно. Знаете ли колку глави паднале вер, на верници, значи на а, верни Божи чеда во текот на средниот век, затоа што не сакале да го отпоздрават Цезарот. Да живее Цезарот. Само тоа се барало од нив. И со тоа практично се откажуваат од својот Бог. А овие велат, го, ние немаме, ни, ни друг цар освен Цезарот ние немаме. Тоа е Божјата црква во тоа време. До која дереже стигнала? Ова е блудот. Ова е блудот што го прави Вавилон, што го правил цело време. И денеска, иеко е, може би, е затишје, допрва ќе се изнагледаме слични вакви сцени, кои што може би ние ќе бидеме главни актери. Зависи кој на која страна. Некој вака ќе биде неправедно осуден, а некој друг ќе бара од цивилните власти да бидат прогонети праведните. Секавате ми натиот пат дека спомнавме едно од гадостите што Вавилон ги има во таа своја чаша. Е и да го осудува праведниот, а да го оправдува злиот. Тоа денеска се прави пред, нас, пред наши очи иако може би по други прашања, може би не по верски, но тоа се случува. Правда не можете да барате на овој свет, каде што се е корумпирано. Среде таа блудница, кој што е со цел да не прими во низините редови, нормално треба да направи од нас исто нешто. неко како би се дружело со нас. И ова, токму овие зборови што ги изговараат овде, овде јудејците, всушност ќе ја однесат нацијата во пропаст. Иако Кајав, секјавате, ќе рече, подобро е овој човек да го немат, да загине и да се спаси цела нација. Напротив, токму поради пресудата што изречена врз Исуса, нацијата ќе пропадне. Ќе биде уништен Иерусалим и ќе има многу, многу крвопролевање. Храмот ќе биде срушен, Место на Исуса, ти самите на себе си пресудиле. И видите, кога имате спој на црква и држава, кога црквата се меша во работи, кој што не треба се меша, секојаш производот е прогонство. Сега од едно збрувавме за два меча. Библијата познава за два, два меча. Еве во тој контекст, во Ефесијаните ќе отвориме во 6 глава 17 стих. Ефесијаните 6, 17. Кога Павле овде ни го опишува, значи, целото она оружје Божје во кое што треба да се облечеме во борба против непријателот, се разбира станал збор за духовно, не телесно оружје, вели во 17 стих, земете го и шлемот на спасението и мечот на духот, кој е Божјето Слово. Божјето Слово, Евангелието, Господ овој меч и го дал на црквата, за да оди и да го проповеда Евангелието. Тоа е мечот со кој што црквата треба да се служи, со Божето Слово. Но проблемот е кога црквата ќе се послужи со оној друг меч, кој што е даден на цивилната власт, да прогонува, да осудува, да казнува. А тоа се случувало и ќе се случува. Еве само за момент, има многу случаи во дела апостолски, ќе видиме само еден, во 12 глава дела апостолски, ако ги читаме делата апостолски, па и книгата од сестрелен Вајд, ќе видиме дека апостолите никогаш никаде никого не гонеле. Со сила не сакале да проповедаат Евангелие, да му наметна на некого со сила да поверува во Христа. Напротив, тие самите биле гонети, и тоа од кого? Повторно од јудејците повторно од својот народ, кој што постојано работеле со цивилните власти за да ги прогонуваат Христовите следбеници и слуги. Еве во 12 глава, само еден исичок, еден момент од такво, таква една ситуација, од први стих до трети ке читаме. Во тоа време царот Ирод се зафати да измачува некои кои припаѓаа на црквата и го погуби со меч Јовановиот брат Јаков. И кога виде дека тоа им се допадна на јудејците, го фати и Петра, а беа денови на бесквасните лебови. Видете ја сега таа соработка на јудејците заедно со цивилната власт, со Рим тоа време. Власта нормално за да Знаете, секој оној кој што сака власт, морално дека мора да му угоди на народот пред се, затоа што тој народ го гласи и го поставува барем сеја во овие наши услови. Така да ќе прави она што му се допаѓа на народот. Во случајов гледаме дека Ирод го убива Јакова, а потоа го фаќи и Петра, само затоа што тоа им се допаднало на јудејците. А тие Тие се тие кои што постојано ги подбучнуваат овие цивилни власти за да се отарасат од, оваа секта. Е сега, да го видим оној друг меч, за кој што Павле не пише во Римјаните 13 глава. Мечот што црквата го добила и малого што црквата го има е да оди да го проповеда Евангелието. Тоа е мечот на Духот, Божето Слово. Но, цивилните власти, како што кажавме, кои што имаат право и можат да ги решаваат меѓучовечките односи, имаат право да боричкаат, да кажаме, и да се служат со законите од втората плоча, и немаат, немаат право во првата плоча. Еве да видиме, овие текстови се исто така интересни, Римјаните 13 глава. Секоја душа да им се покорува на предпоставените власти, зашто нема власт, а да не е од Бога. Сетте се на пила што му одговора Исус. Ако Господ, ако дозгора не ти беше дадена власт, немаше да имаш власт ти над мене. И колку и да се властите од Бога се поставени, затоа оној кој и се противи на власта, и се противи на Божјата наредба, а кои се противат, ке ја примат својата осуда. Ви може да, наплаките, да не плаките денеска данок, ама или било кој давачки, меѓутоа ќе ве гонат тие власти, ќе завршите таму кај што не треба, ќе бидете казнети за тоа. Зошто владелите не се страв за добро дело, туку за зло. Сакаш ли пак да не се боиш од власта, прави добро, па ќе бидеш пофален од неа. Ние такви христијани треба да бидеме. Денеска. Да гледаат на нас сите и да видат чист образ. Таа му служи на Бога, значи цивилната власт, му служи на Бога за твое добро, Што би било ако не би имало закони денеска, полиција и така натаму? Би било неред. Но ако правиш зло, бој се зашто не носи напразно меч. Каков меч носи цивилната власт? Ова е поинаков меч, не е Божето Слово. Црквата го има тој меч, цивилните власти го имаат другиот меч – со кој казнуваат. Таа е во служба на Бога гневен одмазник за оној кој прави зло. Затоа треба да и се покрувате, не само поради гневот, туку и заради совест. Затоа плакете и даноци. Зошто се Божи службеници, кои се занимаваат со тоа. Дайте му секому оно што сте му должни. Кому данок, данок, кому царина, царина, кому страв, страв, кому чест, чест. Не должите му никому ништо, освен да се любите еден друг. Ова е интересен стик не должите му никому ништо. Ова е едно многу, еден многу убав совет, посебно за ова наше денешно време, кога сите не знаеме колку кредитни картички имаме по джебоите. Не должите му никому ништо, освен да се любите еден друг. Зашто кој го люби, другиот го исполнува законот. И, еве, сега Павле објаснува за кои закони зборува овде, во кои закони може да се меша цивилната власт. Зошто заповедите не прави прелюба, не убивај, не кради, не посакувај, иако има уште некоја заповед, содржани се во овие зборови. Люби го својот ближен како себе си. Кои се овие заповеди? Од втората плоча. Любовта не му прави зло на ближниот и така любовта е исполнување на законот. Сеја проблемот е, пак ќе кажам, кога црквата место мечот, Божјето Слово, тој меч, го зема мечот на цивилната власт. А тоа се случувало пред се, е, му се случувало на Христа, се случувало за време на средниот век и ќе се случува доправа. Тоа не можеме да избегаме. Пророштото е такво. Ако не верувате, ако може би сте се успале, па сте заборавиле што не очекува, самиот Исус во Јован 16 глава наговестува им наговестил на учениците, меѓутоа тоа се однесува и на нас. Што вели Јован во своето 16-то поглавје, во првите два 3 стиха, односно Исус го вели ова, Јован го запишал, ови го кажав, за да не се соблазните. Ке ви истеруваат од синагогите, ке ви истеруваат од црквите. А ке дојде час кога секој што ке ве убие, ке мисле дека му служи на Бога. злоупотреба на тој меч. И ќе мислат дека му служат на Бога, правејќи го тоа. Па и црквата за време на средниот век, од паднатата, мислела дека му служи на Бога, па брхала вештерки и така натаму. А тоа ќе го прават затоа што него запознаа мојот татко ниту мене. Исус наговестил. Исус ги подготвил учениците и тие тоа и го искусиле. Знаеме дека сите загинале освен Јован. На тој начин, од тој меч, црквата, односно јудејците, веќе од поднатата црква, се користела со цивилните власти, блудничела само за да оствари некои свој цели, односно да се отараси од Божите верни слуги. Тоа се случувало и подоцна. Уште после, при крајот на првиот век, вториот, третиот, поготово и понатаму, веќе слушнавме и видовме минатиот пат дека се вовлекле сите тие гнасоти и лажни науки, меѓутоа доаѓа и прогонството. Еден куп луѓе загинале, не им се знае ни бројот верни Божи слуги, токму поради оваа причина. Црквата и државата, заедно у коалиција, поради блудничењето на црквата. Поради тоа што, видите, таква црква, од самиот тој податок се знае и се гледа дека нема Божија сила. Зошто некоја црква би се служила со цивилни власти, со силата на државата, ако ја има Божјата сила на своја страна? Значи, га Господ не припреми за вакви сцени. Исус вели, ако мене ме гоня, и вас ке ме гоня. Секој оној кој што сака да живее побожно во Христа Исуса, ќе биде гонет. Затоа што отпаднатата црква, тој систем, кој што се повеќе повеќе се гради и зима сила, ние може би се, си велиме сега, е, па не е баш така како што е, очекуваме со години, гледаме, па не е така. Се уште се ранливи, се... сето тоа се одвива за сцени, ние него ни гледаме. Кркунок, односно тој нов светски поредок се воспоставува. Ние биле свесни за тоа или не? Еден ден, повторно, ќе настанат прогонства од истите причини. Црквата и државата. И да се подсетиме, кој ќе биде главниот во осудувањето, кој ќе биде лошиот, најлошиот, да кажам, да се подсетиме на жената, блудница во 17 глава, ја, го јава црвениот звер. Значи, кој управува? Црквата. Повторно ќе дојде период на инквизиција. Верувал тој да некој од нас или не. Самиот Исус не го кажал тоа, самиот Исус не го порачал, меѓутоа тој дал и силни ветувања. Дека нема ништо да ни фали. Ако останеме на Божија страна. Знаете, има една мисла која што вели ако немаме страф од Господа, тоа ќе ни биде страф од се друго. Но ако имаме страф од Господа, тоа ќе нема од ништо друго да не страф. Какви времени да доаѓаат, да бидеме и да оставаме на Божја страна. Зато што оној кој што победува во откровение, го чекаат многу нешта, убави нешта. До секоја црква пораките упатени во откровение, значи сите тие седум цркви, Господ вели, оној кој што победува, оној кој што победува, оној кој што победува. Дека Господ ни даде победа и денеска, и понатаму, да останеме верни до крај и да бидеме секој што негова страна. Слава нека му е. Амин.